كابوك ليلي Merhaba, Evarbaş Havaleneyce. Ee, e, işe Çiyamazi mevanemine Eme sohbet ekser e, kitabaviya nu eme e, dar bıxın. Merhaba Mamusle, bukhair hati. Serçava, spas, e, sağlı, şuan. Spas hoş. Ee, Mamusle, em zanı tu Oşengeri jitki, berbank, oşenxanate ya berbangi. Ee, kitabe kite ya nu derket یا نو درکت باغر فولکلورا کردی ji derdora mirdin Bəli. eme servehin ki kalbikin eme sohbeteki kitap keda çen sağlayış gengi ve berhefkari xabateki bir rengi tedmeşant çünkü imzanın kitabın gotunin peşiya bu چیرۆکە هەل بەستێنە گەلێک خەباتین جور بجور هەبوو ئەزبارم خەباتێکی ویرەنگی کتێبێکی تە ویرەنگی نو نو مەدیت چینکی ساڵ سپاس شوام شخوا گەلێک جاری باهەردونە مەبدوو دبینن ئیجار دە بەرنمەیە کە رادیۆی دە تاویێ خۆشتر ببن گۆدارێن تەژی باردکم دبەکو برنامه که رادیوی ده تاوی وی خوشتر ببه گهدارن تجیه بارد کم دبکو حوجه حوجه داری هبه کو سبه پرتوکه ام هنه کی ثابت هوکن ایجار پرسا کو چقاس دم ده سر خباتا ویرد خباتا آماده کاری ویرد در وصفی مرد انا کی دمک وکای برنامه کو مجوه پرتوکه رو ترخان کریه تونه یعنی خباتک دوم درێژی ینی بەری ساڵێن 2000 هەما ماسکانە بێژم دەما کوم دەست بە نویسکاری کردمە هەنێک تشت بەرهەف دکردن گوتنێن پێشیا بگرە حتا پێکەنەوەکانشخوا ئەف پێکەنەوەکێ کود پرتوکێ د بەشا داویە د جیه دەگرن د ساڵا 1970 de ji bo çapê amade bû ji bo çapê pêkenokana amade bûn lê derfet çê nebûn nihat çap kirin ew jî ma îro Jar ji xêndî pêkinokan gelek tiştê din wê çaxê yanî ev deh panzdeh sal nêzîka bîst salayê gelek tiştê din jî pê reçêbûn we gotinê pêşiyan bi wê jû pêkenok û lê a ku herî pir min dixwest bibe pirtûk di pirtûkan de cih bigirin ji xwe navdariya vê pirtûkê jî derdixin holê dûrik dûrikê mêrdîn Betê دورکه مردین من پر دخواست چابه و اوجی واد به پرتکه ده جی گرتن مجید خوز تایبه دورک بر بچافت کردن یعنی دورک تیچی معنی و جبو گودار وانی مجی فهم بکن دورکین مردینه چی تایبت مندی یا یاوی هرمی هیه yani ji heremên din ji dûrûk hene gelo yan jî çi farkê te ye navê nava de ee, yani duruk tabi bi Türkiye dibêjin e, mani Gelik ee, gelek deveran hana her devre, li gorî xwe taybetiyê wan hene duruk e, e, pirin jî yê ne hindikin yani pir pirin ê guhatin nivîsandin pir hindikin yani bi taybetî wekayê beş wekayê nav duruk pir kêm di pirtûkan de cih girtinin ji ber çi e, di pirtûkan de cihne girtine ji ber ku e, di demên vê dawiyê de deh 20 sal bîst sal heta sî salên vê dawiyê de e, ev dûrikana pir nayên gotin yanî dûrik hinekî me re rave bike dûrik çin ji ber çi vê dawiyê kes navêjin dûrikan bi taybetî di dawatan de dihatin gotin dawatan de jî û taybetiya da, e, yani de davatan jîr beşa ku bûk da anin malê yani ku diçûn e, awê berbuk e, berbûkê buke diçûn mala buk derde derdixistin o tanî malê tanî mala zavê wê çavê mirov pir bi niga bi piya diçûn berbûk geş bi hevre bi piyan di nav malê yan jî diçûn gundekî Günde nezik dîsa jî peya diçûn rê de digotin yani ber bûkiyê qeva dibirin digot belê e, دوێ e, دەرێ دلێ ji ber wêyekê pir nehatine nivîsandin an hatune ji ber ku an hatune ana kap na yani de heywanên heywanan e, de dîlan çê dibin davet çê dibin tane drakasın yani hmm. kes adet eklerin içine mani adet ekin eri ev ev ana ev adet tane dama ku buk derde xistin bi taybetî jinan digoter yani el devran merdini ji bo devran merdini ji bo derdoran merdini dibêjim mesela şemra ku o derka çiyayê mazî o Aliye Koser'e, Aliye Viranşar'e, Ali hatta hatta bir Çınar'a Diyarbakır, Çınar'a Ahmet'e e, e, van durkana jali jinan e, dağıtın gotin. Jali jinan te gotin. Belki yinji heneki hani tek tük le gundan belki henek te gotun le per ne bisti ku vedayı te gotun. İja jin e, yani divan e, derdoran da min ne diti yani min ne bihisti o min ne diti ku meran zlaman duruk gotin yani. Hmm. ne diti. Yani ev taybet ee, Van Gürkan'a e, tişteki e, acayip yani tişteki mühim girin gördü ve insan e, zanı mecir berku evci manaya kuye hey vataya kuye hey bu çı jinan dukotun yani hmm. vaktince şey, ev belki sadan salacı hatiye götün ne olsa yani ne ne o döneme elbette yani Eyamin ki hatta dahili bir dönemi bu ya. Evet yani yüzber edim hakik de e, pır e, hakkını gotun e, tane ve van deme panza bir salen daviyet tüneni yani şu hoş beri beriya bir sala peve yani hin beter duruk hene kişi yani yüzber ku yani gotuna jnan taybetiya gotuna jnan ji ez bu bevit bevit işte giredim ee, ji ber ku dememberê de jin e, di nava civakê de pir ew qas e, ji alî hunerî bi taybetî ji alî hunerî e, lê wekî din jî tavî jin di nava civakê de nexwedî peyv bûn pir aqus nikanî bûn di nava civakê de bipeyvin pir aqus nikanî bûn civakê rexne bikin mm, yan jî tiştnan bibêjin yan jî biryaran bibêjin قرفان بکن یعنی د ناوا جواکې ده لې دوا دوی بابتې ده بابتا دوروکان ده بلکې بو یې کې بجی تنه دوی او گوتنا جنان دعوته جبروی که جی تو تنه جنان گوتی یعنی جنه دوی دره ده ریک دی و جواک هستی خوانی زمین هستی خوانی زمین و جواک رخ نکری یعنی مینەکە بکارن مەسەرە ینی li civakê rex nekirî li mala zavê rex nekirî li mala em bibêjin bûkê rex nekirî yanî gelek tişt anî nezmên yanî ji xwe taybetiya etedî taybetiya hunerê e, ku di nava civakê de gelek kes em helbestek demak û helbestek e, yek dinivîsîne nava civakê de her kes nikave helbestê dinivîsîn yekî hunermend e, dikare binivîsîne ji ber çi ji ber ku e, hunermend hunermend tiştê ku kes bi piranî kes nikane bi bibêje dibêj divê derêjî de ew Yani, yanî divê de hünera jinê xuyayê ku de nava civakê de nikanî wî xwe derbikira derbirînê xwe baniya ziman fikrê xwe ramanê xwe bîne ziman لدوی دره در ریک دی ریا هنری دیتی ریا رخنه ریا کیفه ریا خیده ریا ری دیتی یعنی وقت دروکا سری مرف دکانه ببیجه یعنی وایا آ پیشی آ دروکا پرتوکی دبیجه او جی جنکی یعنی دما کو بربو بو کانینه لنری کس دنگ ناکه یعنی چما کەستر ناکرد ینی دلێوێ ئێشای هەواڵاوی بوو هەواڵەوی دلێوێ ئێشای گوتی چما دەنگناکی وێژ خوار دوورکە گوتی گوتی چن نەواڵێک دوو درێژ و ئەف بەربوونا کەڕ و گێژ و یەک نکارن دوورکەکێ لەسەر هەواڵا من ببێژ و یعنی وێ دەێت چما هەم بێدەنگن یعنی چما هەم نوانی سەکنینە یعنی yani rıhna em bibêjin e, li bûkê jî yani yekê rexne li bûkê kiriye zava mesela vê derê dibêje hal hava hal hava zava çûye seyda kewa xweyê me bûke kanî bûk biçûke çav li xewa yani zan vana giş e, e, rexneyê civakê ne yani لسر جخيندي رخنيان تشتان جيتين زمان يعني قالك تشتيكو عم ببيجن جالي ابوري ده ميناك دفي دري دبيجن ما بوكا كاني جحلالا مال وملكي خطف تيدا بوكا ما سبي رابو نزاني بو سري خو غريدا يعني دفي دري ده رخنه لبوكي بخوي رخنه لبوكي بخوي هاتي Ne acabandına buk. بوك بوك نه عجباندنه اره e, halı kaşa halı kaşa kondara bu ki zivu kaşa hani bidaka pır delale jinen set hazari timberaşa yani dve dere de aboriya cıva keji hmm. tinesinin e, e, e, e ev e, koma berbukan jî carnan koma berbukan jî Eh, de due eh, breciuna cu dharm buke tinin eh, tinin mala zavi zaveji canan tıştın tezimin yani gelip tışt ve ve demet tezimin şu tabiatiya folklore merad ve deret verin tabiatiya folklore yani folklora nviski yani e vejin gotunen e peşiyan buej duret pêkenok ee, destan e, tiştê nûsa ee, çawa tê holê e, hinekî jî ne ku kes e, rûdinin û li hev kom dibin û dibêjin em ê ev vê tiştê binivîsînin vê pêkenokê binivîsînin yan jî em ê yek dibêje di nava em bibêjin nava komekê de van ve koma van berbukana yek tübeji. Yani keliki de dert keve. yani şey e, bu saçı şey ne bekelo. E, henek belki pek ne, ne hatici tuhinin o henek kesendin jijiye digirin o he evet. hoştur leytken. Evet. Şu e, en usa imne usa fukota emri vejin yek dübeji de nava komedin. Le e, dama ku dübeji e, ne diyarı dama ki dübeji e, heger hoş bir اگر او دورک خوش به او حواله بعج بینن او جیل جیه کی دن ببیش او حواله حواله وانه دن جی او جیل جیه کی دن ببیش و بلا ببه دماکو خوش به لی دماکو نخوش به تنه گوا گوته گوته و الوی دره بینن نما کرد بینن حتی ام ببیشن دورک گوت و هنک حواله جیر بیش چما توانی گوت یعنی محقق دوره و کاری رخنه جیر بیش چما توانی گوت اف نخوش بو به پیوان نخوش بو چما توانی گوت او بخوشی دگهرینه ایزر جخوا فولکلور همیو همیو سای مثلا گوتن پیشیاجی سان گوتن پیشیان یک دویژن لی بدمر دکاره به گوهراندن دکاره به گوهراندن او دکوی فرم وک قالب و وسادمینه او فرما قالب کو حتی نها مایی ام بیژن دورکه کو حتی نها مایی گوتنین پیشیا کو حتی نها مایی دی گلک مرحله اند درباس بوی دوره یکو درباسی نویسه نبن نویسه دی به درباس نویسه دی به دی به ماینده بله دی به ماینده شخند وی اویجی مثلا ام بیژن بیژ حاصل دی موسیلر درباس بود بیژ حاصل دی موسیلر درباس یکی گوتی دی به کو یکی گوتی به او دماکو نو گوتی پیشی گوتی نو سابشی لی دور د ام وقت بیژن دی بیژن گره درباس بوی یعنی دبیژن گره در باسوی ee, ku hatta ku mirovan civakê gel ecivandî dema ku ecivandî bûyî wekaye qalib wekaye qilîşe wekaye qalib û wisa mayê yani ezî vê de pirsekî bikim mesela em dibên e, jin ji xwe re rêyekê dîtine û durika afrandine e, mesela pêkenok gelo pêkenok jî ne e, mêrane be مثلا پیکنه کجی مگو تنه سری ده مگو جن نکربون واتش تا قلب کد ریک جوارا وکیری بو دوریک بو مثلا پیکنو که پیکنو جن جی پیکنو کان دافرینن یان آیدی میرایه کلتورا کرده ده بهتر شوایه نه باور نکم یعنی جبر کو پیکنو وان ایک دو پرتوکی ده جی ده گرنجی مثلا یعنی جن جن جناکو آفران دیجی پرن وی اوای دبه کو مرو ببیجی یعنی جبر کو جواک دوی دریجی نحقی اگر لجنه کرو پیکنوکی کو جنه آفران دبه جبر سردستیا نیرانه جبر سردستیا میر ناوی جنه خویا نبوی یعنی دبه کو لی بیامن د جواکا کرد آلیه پیکنوک آلیه جنه بلکی هیم بیتر بشی فكهم بيتبي يقول كوري كو من بيستي چونكي مير بيتر مسلين جدي مجلبن بله اوجي اوجي اوجي هيتا يعني الجور جواكا كوردا مرب بنيري بايا بانك يعني مرب mir يانجن بايا سينورك نافدو تنهي تنه ev heye ku jin navê jinê pir derneketî yani heger pir gotu bijî pir navi miran mêran pir derketî falan kes hor dibêje pir e, navê ji filan kesê yani ji falan jinê wanî kî wanî kî لی بباوریا من جن جبر چه جن یعنی تدی جن جعالی صحبت ده جعالی صحبت ده جعالی گالگال و گفتگوی دن جمیران هین سربستره با آمه یعنی دما کو ام ببیجن ده سر بره دمه بره ده و هین جیل ناب گنده دما کو سر تنوره یعنی جیل جیه کی کم دبن هین به هین بهتر سربست هین بهتن بێتر ئازادن کو حەمەکان بکن و قەرفان ببێژن پێکەنۆکا ببێژن ئێ مێرا هیم حەبکی بەر بە فەرمیبوونێ دارە یانی ئەو قڕەبوون ئەو تدی مێر قڕەبوون هەنێکی بۆڕە هەیە یا پراقس یعنی دەما یەکی گو پڕ حەنێک بە حەنەک بۆ قەرفۆک بە گلک جارا ده لهنک جیان جیر دگوتن انسان کی سفک انسان کی دینوکی فلان جبر کی جنا میرا هنکی جی بلکی جوی آوی دیش او او میرا قربونیا میرا میرانی لی بیا من جن دوی واری دهین آزاد تنه هگه ناویوان نهشت بدرکب او جی میرا نهشت بدرکب یعنی دوی دره ده او رقنه ینی دوێ دەرێ ئەv ڕخنەیە سربەستبوونا دوورکا مەگوتیە ینی سربەستبوونا ڕخنەیە ئاگ ژنا لە مێر کریە لە مێران کریە دوێ دەرێ دوێ کومەرە یەکێ دودا بخینێ مثلا لەسەر باوێ بووکێ گوتی ku di demek normal de tu jin nikane van peyvana bivêje lê duwê derê gotî û bi rastî jî mi dîtî yani vana mi ev gelekî dîtî ee, ez gihashtim e, wan kesî ji wan re tiştek nedgot nikanî bigotan eş ji ber çi yanî tedî ew dawet dibe atmosfereke e, wekayê atmosfereke e, wek qadeke azab îde kes nika bixeydi xwe bixeydînî jî xelkê bê ji eyb ma dawet yanî çi tiştek pê ne ya eşxwar dûrike gotiye çi pê bê min her mesela gotiye bavê bûkê kerê nêro لسر سرگو گود هیرو <laughs> خواه که قربان وره شاش کر بو که <laughs> داخن خانیه جیرو yani rezil kiriye dilim. Rezil kiriye yani tizani yani çi amal ve dere tu kes nikane jere bu yetiştik. Le de di civakek normaldi yani mere hayal bike o demin bere na ana den demin bere bir sal bere tu ve dureke nava civatek ya jil hember hanek Bak gotinin ki beji evet yani kuşkana tabi evet. nikane nikane verim disa aynı vak ve de babi babi buke kuşke soro li ser xeyni buk loro خواکه قربان وره شاش کر بوکه داخن خانیه جورو yani zane yani hene kişi ev taybetiya van durkana derdixim holê yani ez gelekî jî li ser fikirîm dema ku ê ku min berhev kirin ji wana min berhev اما ما گشن یعنی تو کسی که ظلام اف دورک جمر نگوتی ایگو گوتو بین جوان جی جنا بیستی وان جی جنا بیستی اف تایبتیا دورکین مردینن yani taybetiye durken bir dora merdin bu taybeti e, çiğe mazi yani şemra e, devri kaç valla belki dürük e, kazayı mirj götübün iki deri <laughs> kaza ha dibe için Konserişinki civak e, hinki civak nendin cüdatire cünümir. Bimin. Az baharım jüye de belki derken çünkü gotinin bir karfi e, merdi beyjin. Bir şey enteresan de bir vadet gibi. Belki konseri hebe. E, yani min min ne bilti <laughs> debek debek yani ev durkin davet at tayyeti diyeceğim. Ha bunlar tabii hani hmm. duruk vakayı denci hatın bir nafkirin. دنجي هاتن بناف كرن niya dawatana ne لئي من از دبيجم ya دوركين dawata vê دعوتان rasta اي دوركين دعوتان تنه Hmm. جنا گوتي İjar gelek tişte dinci mesela em bibêjin li ser dipaleyê de mêr dibêjin dipaleyê de hinek wekayê dûrikan stranan dibêjin wekayê beytikan dibêjin evana mêr dibêjin û hinek kes wana jî bi awa bi navê dûrikan bi nav dikin Lê Ama ne ba- dûrikin? li ba min ba min me nikav ji wana rivê dûrik qet nebe ev dûrikê ku ez dibêjim wanê ku di pirtûkê de cih girtine merev nikane bibêjin Ee, دورکن مردین به تایبەتی ینی لێ دنجی ئەو gelek جێ دنجی هەنە مثلا ئەم بێژن تدێ ئەو پرتوکا مەمەد بایراق کویا لە Belê کوردên Horasanê Evet, cem wê ne? derêjî de di wê derêjî de gelek dûrik hene binav bi navê dûrika hene yani wana ne li ser dawatan îş ne li ser reqsê ne li ser dawatê ne li ser bûkê ne li ser davênê ew jî wekayê vana em bibêjin çar rêzikin çarînin wekayê çarînan hmm. e lê tu lê nere wekayê helbestên e heta gelek ji wan nivîskarê wan jî diyarin nivîskarê wan dîroka wan hmm. gişt diyarin lê ême nivîskar û dîrok ne diyarin malê gelin vana yani anonim. Yani hmm. şkendi anonimi mali gel. Yani. Fimkir. Vaktin mamusta Portekiz persim. Yani mesela e, destan tedavi berhev. O destanin beri hatimun nifsandın yan o teyari Karaçoli. Vak destana Ali Meli Gulizara Kurdan. Hı Destana Zeynep'i Uğraşit Paşa Fadile Kufregi Kiye Fadile Kufregi e, ne galetim kelam destan didahef ne galetim e, dengbej dengbej bu vakit şey, dengbej ereri ama yani Türkiye bir şey baz barın. Böyle böyle kitebek vi Kurdiye Ahmedi hmm, e, lser navi kitabı derxiyim. Dua kitabı da gelek kelame kuvi gotunan klame kuvi gotinan tede hene e, hmm. böyle hogir berber nivîskarekî denstîya Amedeyê de dixebitin hogir berber e, kilamê wî berhev kirine nivîsandine lê ev kilamê ku min nivîsandinî tenê elê o û gulûzera kurda têdeyî her duyê din tê tuneyî e, lê min berî wî nivîsandî nod û heştada min nivîsandin û vana li دوی درجی که دیگه تشت که دینجی بیجم یعنی فاضل کفراگی دنگ بیجه که چاوه یتونه این یعنی یعنی کربو کربو یعنی باورکم دمه هیوان چاوی کربی یعنی دنیا دیتی لی بچوکانی آخه بزاروکاتی آخه ببکتی آخه از بارم نای بیره ee, belki tebiravi yani e, prakus yani kal nekir yani nabej e, ku tebiramın naybir yani muhakkak bir buçukani yani dibin du muhariya çel çel upenj roj tibece az u fadile kufragi az o aynı hemen gündin un hemen gündine hem hemen gündine hem jali e, xizmi jî hinekî bi duranî ve jî xizmê min jî dengbêjekî pir jihati dengbêjekî pir دنجو هنراوي اه، حريمة دي بطايتي حريمة من يردين بيجن حتى الرحاية حتى بلكي حتى الرخية مدياتي حتى جزيريوان يعني والآلية دن آمدي جلكي نافداري يعني جلكي نافداري و ez beravi jî pir pir yani taybetî tabi taybetiyê dengvêja gelek nêzîkî hevin lê taybetiya vêya ji ber د چروژیا خو د چروکیا خو د ګوروي یعنی وان د وان د مان د ګوروي او دما کو کلامان دویجه دما کو سترانان دویجه وکی انسانه کی کو چاوی وی هب او چوبن لوان دوران گریاب یعنی هم دویجه میناک باسا باسا سرت etki Բասած երկեք, բասած չեմ բոտանդը կբասանզանում չդիք։ Մերը վիզ զարոկ դինե դիտի բե, մերը կարը տասարուվ կե սերի խոդը բöşինե ne zahmeti? Çava pır zahmeti, çava ne zahmeti? E? E, e, Hist ki yani. Yar avaya hani kiji bi hiskirin tedi dibejin ya jali zanisti dibejin damaku ku insana ki aliya ki uzvi ki vi kim be aliyedin kurttir. Aliyedin pır kurttu Avaya jin آه، جوي هاوي لي بلا آه، تبي هر تشتي يعني تبي هر تشتي آه، تدي وقت زانه يعني هنر انسان هنرمند بپرانی در رحی وید هی دگیانی وید هی دگیانی وید هی کو بر به وی چوی یعنی اگر دگیانی وید تو نبام هزار حد به هزارم میلیون کور هنه یعنی تنه کنه اما ایوی دمکی هنرمندی در رحی وید گیانا وید هبو یکی دنگ بیجی و بسر کتی یعنی yani de dengbejiye de بسر کتی سیحب دستانی وی tabi سیحبه کم وی گوتن مج وک جبانده من گرتین اللي از بخو پیر پیز من گلکی جی پیر پیز من گلکی به دنگ لی گوداری کی هم لگند دماکو هم لگند بون هم دور کو گند امهاتن نافچه شم رخیج یم بسرف دو دو چون دهاتن او جی دهات جانا دهات مالامه یعنی مهد دو gelekî zî wê şaxê de natkuma niha li Qoserê jamer hîn sağı hîn û hîn jî distirê tiştek pê natiye na distirê yani hîn jî distirê îcar ev her sê destanên ku min nivîsandiye مثلا تیاره قرچولی او جیل دورا شمرخه الیه متینان متینان جرد متینا شمرخه لنبرا دیرکه و و شمرخه گوندکه الوی دره جردوی جن گولا گوله او گولا گوله tabi bejim dibe ku set sal van bu yani ev bu yer pekati yeki bir nave teyar vaki ağa yani ji qaraj da tama ku gala çe dibe der dama ku jur der te gola gule ya tabi taybeti ki van destanana merev hingwati biramez bejim yani vana براستی هر یک بسری خو رومان هر یک بسری خو رومان yani dema ku tedi dibêjin ya wêjeya kurdî nivîskî kêm lê nekutune yani kêm ji ber ku دستانانا بخواه ev کلامانا استرانانا بخواه her yek romanek yani her yek roman hazırın yani merif kari var hazırın yani ica romanen romanen defki yani merif dikana jvana rubiyece romanen defki yani ee, karakteri tedi او buyera ko kavmine hemmi hazırın yani hemmi hazır mesela hani ki ee, romanen destana haye mesela cembeli haye birijan bu bele ee, hani gelo ee, çıma زیدەتر termine, çıma hemine ناتنە bak roman bak çiruk ناتن نویساندن یعنی هەنێک کەس hani e, tamam mo, romana modern jimere geleki lazıme. Çünkü civak edi guheriye ketine navpu pajara hedivi heye. Le e, e heyi embejin mazama heyi gerumme çıkas derbasi kazekirge. Perkem yani perkem. Ee, yani bikasi ku ev destanên ku ji alî dengbêjan ve e, tê gotin e, em bibêjin ji sedî e, deh ne sedî deh yani sedî daha kêmtir dibe ku matibin nivîsandin qet nahatin nivîsandin ve daviye tabi gelek tişt derketin ortaya minak mesela îro mele pirtûkên ronivar ronivar چند حد وان دستانانا دست بکری با آوای رومان دوشین یعنی وانا تشت تشت نه پر برومتن یعنی براستی تشت پر برومتن یعنی وکم زانو جی هر کم تدی ممه آلان هی ممه آلان تشتکی پر گرینگه Meme alan şu bakın roman natiyim sen ne zıparım. Böyle yani. Cari ki metiştek değil. Raş pırtkeki raş tutmak zara kuyat ki. Böyle. Ama bak hangi berbe bakşani ve şu ama avcı makam. Bak roman nine zıparım. Hatta çizgi roman. Hı hı. Meme alan az ben bak çizgi roman çekim pır pır. Beyte acaba. E, ya sana e, hani ki e, Derfet belki ji belki ji rehstin buin. Devlet yani derfet e, damaku derfet heaven. Belki devlet bana hazır. Ve ben nüvisandın. Yani ve ben nüvisandın. Hedidi te nüvisandın. Şey şu pır pır hanım. pir pir henin E, hinekî jî nivîskar yani nivîskarê ku dixwaze e, rîska wê heye hinekî jî rîska wê rîska wê çi Bu- heye boçi تزانه ji bo çi yani rexne têkirin ku mesela midîtî Çi, rexne s- têkirin ku rêkûpêk. ji bo çi na ne ji bo rê- rêkûpêk bûnê dibêjin li ser میشه کردی رومان یعنی وی بخوان ننویس برافکاری کریه برافکاری کریه کار هنه کی زده کریه ل کریه رومان ل بیامن هگه وسا بجی دوی هبه او گلک جی نوسانش مثلا چقدر برهبکاری بکی جی بو کلجاندنی دیسه هسته خو نمیشه لذت بکی یعنی از بارم تمامی برهف کریم بانش خو وقت مقامی ام بیجین وقت هل بستی ما یعنی او کند بو یعنی ندو یعنی اوانا د ادبیاتا دنیا د دیوژه دنیا جید هی او لید دما کو یعنی اف رخنه گرین کورد یعنی جی رخنه یا کورد هنه کی دوی درید بمن گلک نویسکاران جی بوی شوی کو مربوی جی تیترساندن یعنی دوی کو تشتی وسا بین ویساندم به اوای رومانش یعنی ev îro destanê ee, ku merdivê e, pirtûkê de nivîsandine dibe ku bala kesî nekşin yanî yekî carekê bixwînî jî tişt tiştek pira quzbîna ji ber ku wek stranê wek helbestê lê tiştê ku ronî war kiriye mesela bibêjin taharu raharê em bibêjin memû zînê bi awayekî din dibîra însana de dimîne wekaye manzum, tişt ev gelekî birumet yani dibe ku benivîsandin van tiştana û pir pir yani ji xwe edebiyata devkî ji bo çi dibêjin ku nivîsandin kême ji ber ku devkî pir hatî gotin û pir dewlemend e Merû neverê destê xwe ji bidê. Neverê destê xwe ji ber ku هین ئەو مرۆڤێن تێگەهشتی پرکێ من و هەنێک وان تشتێن زارگوتنی تشتێن فۆکلۆریش کژین بئیمکانên بئیمکانên finansmanê divê çê bibin yani hinekî ji lêkolîn ser lazim min divê ku merev ji bo lêkolîn bikin ber- yani berhevkarî berhevkarî bi awayê teknîkî bi awayê zanistî e, divê çêbe yani hêdî hêdî yani ev jî heta ku zanîngeh tunebin zanîngehê زانینگه کردی تو نبن او چه نبله وان هنک زانینگه کو بش فکرنه و هنک خوندکارین کو یعنی هنک خوندکارین وان زانینگانا کو لیسانسا بلند خلاص کرن هدی دی دست پی کرن دست پی کرن کو وان تشتانی فولکلوریک بو اوی تکنیکی بو اوی زانستی چاپ کن بوشین gelek hesam bihîstî yek jê jî me di bervange de weşan Mesûd Fîdan çîrokên ee, geleriyê e, herêma botan Avana, ee, e, eğer van tiştana yani zanîngeh û lêkolîn e, o finansman tune zor. yani insan ez dibêjim çi min panzdeh bîst salan vana berhevkirine ew jî mij li gorî kêfa xwe berhevkî ne bi awayê teknîkî ne bi awayê tabii. belkî finansman ve Belki sağdaki de böyle böyle rahat rahat tabii ki rahat Pırtıka kumma hazır ki bağak e, jifoklara foklara kurdi ji derdora merdin nezika sese ve heşte rupel dibe kumut sala ki de halas kur. Münü halas kur. Yani ne per tişteki ya kusi zor iş yani insan damaku ji bu bike kar o e, finansman hebe yani ve sala ki de pırtıka wisa derxe bir hatici o hin xoştur hin ba avay zanisi tekniki teknika folklore karı çaplık yani. Beli, vaktin e, ferhenga pişekariye elvedi. Ferhenga absurt. Em beşin mecarın tedem, beşin tede pekenoku çir çirok heye. E, çir çirok çiye mesela mevina çiye. Belki yine kesin nur bizim. Bevejinden fırı vatiye van gotinin peşiyen. Gerek babetin dinen nam Türkiye'de. E, em ji okey ferhenga absurt em pê dest pê bikin Ee, eşkû de derket û heye tiştek wisa ferhengên absurt wektin Na, ferhenga ferhenge absurt heta natune yani di nav فرهنگین هیده پیوین ابسورد هنه یعنی گره پیوین ابسورد هنه لی با آوای فرهنگ با آوای فرهنگ پیوین ابسورد کسی پرتوکا گوسا یعنی ferhenga kusa e, e, çap nekiriye ji zûdeyê bala min dikşand ji ber çi bala min dikşand yani ji ber ku gelek carî min dixwast yani ji xwe divê û wisa bişî yani edebiyata zimanekî edebiyata ki divê ku ruhê wê civakê ruhê وی جواکی بخوا هل گرین یعنی شخوت تایبتی ادبیاتا ملتکی او یعنی کرحی وی جواکی هل گرین تایبتی وی بستینی تایبتی تید او تایبتی تید هبه یانا وک ورگره تی یعنی دمو کو روحی جواکی روحی çanda civakete tunabim hinek wek wergerê tê hesê ev ji ber wê yekê yanî من زود دگوت از تشتکی و ساچک می او من ددا سرف پیز من ددا سرف ya mesela dibeci aval ve dere dibeci korkurbek. Yani korkurbek çi yani korkurbek tu dere te gotun yani te gotun da nave ama nevis edna gotun yani nevis edi ya ji be gotun ji gele kes nizani yani korkurbek çi yani. ji ber ku taybetî li gelek ciyan li cîkî tê gotin ciyê de nayê gotin ama peyvê لغب ev ha wek laqab yani yê pir qure yani yê pir qure jê dibêjin qurqurbek yani gelek tiş mesela Gelo ev ve mesela ev gotini musaf kurkurbek. Hı. Merv kare çirokeki de karbine. elbet Yani tabii, tabii. jiddernanda Tabii, merv tabii. gotinin bir rengi merv bigire u Bele. en lehenga bar bike. ji xwe bi piranî armanca min ev yani et قال لك كسانجي انيز من يعني فولكلوري كاربن سرودي بگیرن لسر نویسان دنه کو بی بی وسا دوی کو دزمین ده هب دزمین ده هب دما کو دزمین ده هب راستیا جوا که درد خو هوله او این پر شیرین ده که این پر دبر راستیا جوا که او خرد شید که yani mesela böyle bu bore yani dibe kuzal kurt yani ha kuzal kurt bire kesini zani hinu Hani eh, ama هەنێک ئەمە ناواجیواکێ پر gotun, تێگوتم پر تێب کاران پر tep kararını le hmm. manaya içiye mesela kuzul kurt herkes işte gidin de beşi yani benim dese kes cihedi beşin eh, bina val ve dere eh, şu en de ferhangi yani ferhanga ve dereci de ve asıl nave nebateke Lukur hmm. bi te gotun ku ev nebat taale u pır naxoşe وەکو جەهر بێ یانی مەرف بێ ji bo tiştên nexweş û tal ev pey tê gotin yani hmm. navê nevatekê ama yani bi rastî em kijan navê kîjan nevatê ama navê nevatekê e, dema ku însanek bi yekîr dixeydir yani wek tu heqûsî tale tu heqûsî wek wek falan tiştî xeydî yani de dixeydî yani İjar e, van tiştana bi prani de edebiyat ede pir nayb karani. Yani edebiyata Kurdi an viski قلسه مسئله يعني شو كان قاسكوني بلكي اي بري نفشي بري بيج وقت نفشي جاكركين وبري بري وي هنك بلكي هم بيتر تلاب لي ام نفشي نو نفشي نو بر بكارناينن Pırcı Gelo jgunda kut bune belki ji civa ambejin jgunda hin ji hey hin hey hin hey jgunda ji berku. Hı Izar ha te tiştekî din hat pîra min te bahsa gunda e, kir e, ji ber ji ber çi cih nakirin nivîskarê kurd yani bi taybetî nivîskarê kurd çawa hîn bû hînî xwendinê ya jî hînî edebiyatê bûne bi zimanên biyan hînî edebiyatê bûn em gişwanin yani bi zimanê hem dibistanê biyan ê serdestan de hînî tirkî bûne ê di tirkî di vana tunenekî Li Tirkî vana tune dibe ku merev ji civakê bigire. Gava tu edebiyata Türkiye minak giriyor. Tu tişteki dafrini. Tişteki Türkiye de ne be tu ji kar annavi avkas girin nabini. Girin nabini. Yek o tu tam ruhe zamanı kurdi tu ne kadar kurdi. Ruhe zamanı kurdi dibe ku van tiştana hev. Ev peyve absurd tukanı, peyve erotik tukanı bu kar bine. پیوین کو د پیشکاری د تیب کارانین پیوی کو ام بیج د گلک واران د اوی قرف تیم گوتن بویجان تuzanı ve gotenin peşiyan tuzanı ve yani civak şi zindidim yine civak zindidim yine şu ev Paşkhaniya civak şi zindi o Bele. zinde de bine o çanda civak ederdik ev hole yani İca jiber ku berê nivîskî e, nivîsa kurdî kêm bû وان تشتانا تني باوي دفكي مانا ناتن نویساندن انا او جی هدیدی تن نویساندن وقت دوی پرتوکیده ایجار چیک جه و مثلا فرهنگا پیشکاری جیم anaka e, bi saya e, Enstitüya Kurdiya Amedê bi rastiyek dema ku Enstitüya Kurdiya Amedê hmm, ava bû Enstitüya vira beş lûyê derê vekir û wira e, xebatên pir giranbiha çê şey dikin. Hêdî e, hêdî derdikeve yani. Anha hêdî hazır gibi rengi heye. Evet, hîn hîn e, da, 2009 ve وەکی فەرهنگا ئانامنەس ینی ئانامنەس تدی ئەو دکتۆر دەما و دیالۆغا دکتۆر و نەخۆش پرسان دکه او جی پرسان دبرسیوینه وان تشتانا بونو فرهنگ بکردی درکتی یعنی دو پر پرتوکا دم درکت پرتوکا تریمن termin e, pişekariye ev jokliya termin pişekariye yani ama prani e, e avayi saziye yani e inşaat hmm. e prani wan Kariba, karubarın tekniki. Belê ew pe betir- ferheng o- derketî û pir xweş pir e, delal jî Hmm. pir tiştekî delal jî e, vana gelek hêdî hêdî derdikevin Jiboku yani em benim kari niviskara ji. Tabii, tabii, Eko kurdi hindi ben ji. Hesan terviki kari var. بهیست مثلا من بهیست لآمده او اودیا مالی مشاوران آم محاسبه جیان amedakariya ferhenga aboriye dikiniye. La amedi. Geleki başı. Ha, geleki tuştu başı. Van tuştana e, ide hedi e, penvisandım. O pır pır havceyi. Yani e, ku mere dîroka kurdan çanda kurdan ku mere dinere mere dîrokê dixwîne dema ku tu dîrokê bixwînî însanekî dîroka kurda bixwîne û e, هنک انسان جمره بیج والا چاندا کردی یعنی جی نویسا کردی ادبیاتا کردی تونه براستی مره پر پیدیشی نخوی آیی نکو تونه نخوی آیی اجبر کو مرف دما کو دیرو که نره مدد نممکنه کو اف چاند نه دولمند محقق پر دولمنده لی نخوی آیی نه هاتی نویساندن یعنی پر کم هاتی نویساندن ji alî kîdin jî dê e, ferhengên pişekariyê ya hewceyê ji ber çi yanî mesela e, insan ji bo hinek peyvan e, nikan li ferhenga gişa biner yani em bibêje ferhenga pişekariye ferhenga avayîsaziyê li ber destê ekîbê dema ku derbarê derbarê avayîsaziyê de çîrokekê lêkem em bibêje yani jî helbest şey, helbestek nivîsan ew peyvana jerla bû direkt her ev rengî kurmancî gelekî kêrme hatibû yani kêrem ji ber ku gava min dixwest mesela amûrên çekê amûrên çekê min nizanîbû min dikokelo kîjan tîrê kîjan ew yani mesela demekî wisa ser wa mesela da ji min re lazimîn nebû li wê hingî kurmancî ji bo min çavkanî pir xurt bû Böyle hayırdır ediredi. Mesela ve kitabın bir rengi le kitabeki pır kalın olmazım bu. Herkesin kalibası hmm. yine şu kadar. Hmm. Le kitabı Musa ben beni cürbe cür yani beş be beş hmm. bir bakatlandın. O mallacı rahattır beş kora bısını. Ki can kirti o iş kora vina bısını. Ba e, beter balejidikşine o beter بهتر دیگه این سنه طبیعی هنه کیجی هنه کیجی چیک یعنی ترمین خودای یعنی بش یعنی کاتگوری هم بیش کاتگوری هم بیش اوقات پارزر وانا وی بلکی بالام فرنگ بالام فرنگ نکشین لیک دما کو ترمین حقوقی هبه حقوقی هبه وی او لبر دستی وی به او پارزر او نزانم کی وی parezer ev nizanım ki ve ber desti her kesi yani je endeziyar Ve be hebe. öbej Ya je ender- endeziyar be. beş beşiyim bivim çünkü az ve beşede بله e, ji bo pisporî ez dixebitim karibim ke- xwe ifade bikim bi zimanê xwe بله karobarê xwe ez karibim ifade bikim از به درید په امورین شهر او خشین شهروانان جهی یعنی دوی درید گلک تشته کو ew e, تایبەتی- amûrên şer û şervanan ev ê nava civakê de yan te بله بتایبەتی بيجي فولكلوريك یعنی انت. بتایبەتی اكو ملمردین بهستنی یعنی از بیج یعنی اف پرتوک بپرانی یعنی تن جخین دی مینا که بپرانی جه در دورا مردین یعنی یعنی یا نه پرتوک یعنی تشته وانی پرن کردستان هر دره جدا جدا و تایبەتی Tabii. هر باجاری و هر حرمه تشتکی دین گلکی دولمند و برفره لی بتایبەتی وانا ای مردین مگرد حتی ای مردین جی نگیش مینا که وقت من ده پیشه که جی ده مگوتی اوایا نه ای مردین گشی جی هم بیجن وانا ای کر یعنی. ای بتایبەتی ای کرمان جانه و بتایبەتی ایش خیندی کرمان جا جی ای ای ای نه آلیه تورینه یعنی نه آلیه مدیاته آلیه ازخه آلیه کرجوسه آلیه ya dara cuda ye هوادارنا هین جدایی آلیه نسیبینی آلیه نسیبینی جی تتونه اوه جی قو سره و بر چیای مازی جبر و دید یعنی او حرمه کو از بحث کم جی گشت دوی پرتوکی دی جی نا یعنی ما تشتی قص که برفره. برفره هین جی برفره پر یعنی تنه وقت مینا که که ویا مخصص برهف کرو مخصص چاپ کم آنها در فتشه بو وای ما چاپ کر ایجاد وانا اشخو پرن یعنی بویج هر در کردستان و در دوره مردین جی پر پرن یعنی انسان و گلک ایده بویج و گوتنین پیشیان گلک هاتنو چاپ کرن با فرهنگ یک جیت دی آمن یک جی یک دنجی هی فرهنگا گوتنین ya پیشیان dilever zerek şey vaz او بویج بوم bivê şey او بویج بوم pekanok û çîrçîrok çirçirok, çîrçîrok ee, vaya e, di gelek ew jî bi taybetî li derdora mêrdîn dibêjin çîrok çîrçîrok ewa masalî yani mesel e, masal bi Türkî dibêjin masal İzer li e, gelek ciya jî dibe çîrokên yani çû galeri. Le, lê banan li gelek cihan jî di gotiye gelek deran jî di وی تشتا دوی کچاره سر بود دوی جای کردی دی آمن پرسکریک یعنی هم اجبر کو هم مروین کرد هین طبی ای کرد نویسینن به پرانی زانن لهین ناتی فهم کرن چیروکو و چی چیروک yani tabi de gelek zamanında kıvş kuyu yani mesela zamanı Türkiye'de masal öykü ne vakit yani ne var Peki masal tüştekidine öykü e, tüştekidine lehin e, Kurdiye'de Nala civaka safine bu. Kurde hindi safine bu. Yani çirçirok betirim merif e, vakaku yani öykü ya zaroka. Çirçirok masal. Na direkt masal. Mesela bejin e, gazal tiştekidine gazalok tiştekidine. Mesela Gavatu Beji ok botani behtir mesela tişteki buçuk neydi? Vina kartini. Ve de çirçirok vakaku merif beji çirokin zaroka. O teviram yani. ne Sa- zaroka tane işte Böyle masal mi? masal ne bu zarokan tane te gotin yani İşte bu masal mazın kota acı değil, tek. öyle cüre Bak, hem de şimdi bin bir gece masalları, ha, yani. cüre ki veje yani Tabii. cüre ki veje le prani tabi zaroka te gotin le cüre ki veje ev nav nav lekrin bu kayı çiçirok Mesela çirokin hezaru yek şevi. Ev e, hatiye var garandım mamusu. Jibo kurmancı. اره باورکم Yani deh cilde. Ne galettin heşt cilde, deh cilde. نه işaretine- tamam minati ver prani Bak, minat yaz bu arada. nizam yani Mesela bir de Çin insanına çirok yani çir çirok. و بپرانی جیر دویژن وکای دستان لی دوی دوی چیروکین گالری وکای چیروکین Hmm. گالری تیب ناف کرن Jiber kuş cibata <laughs> araba جوات girtine. عربان تی ایجار اف چیچیروک بتایبتی لی در دورا مردین و آلی چیای مازی چیچیروک تی گوت yani ji masalara Hmm. çi çirok te gotin ne ku ji çirok ara yani ji öyküre çi çirok naye gotin Hmm. öykü Çirok yani, e. öykü, öykü çirok yani. Ee, le çirok masal yani ev من زود بکارانی ام بیش بلی سال 1970 کوارا زند من نویسک نویسان که او جی دوی دره دهی مقاله او مقاله او گوتار دور دهی دوی دره جی مباوی چیچروک بناف کری یعنی و دور گله کسان جی گوت گله کس هین جی دویجن مثلا پرتوکا فولکلوریکا زانینگا ارتوکلوی درکتی نه کد دسته من چندا که بره که دسته من و داره وانجی با آوای چیچروک بناف کریه ماسال با آوای چیچروک بناف کریه نکو نگوتنه چیروکن گلری یعنی جی چیروکن زاروکان یعنی جی تشتکی دین direkt bir çiçirok Mesela gotuna gidine nevi nevi çirk. ha nevi çi Cizire de juda gotun juda mesela. te gotun böyle böyle Yani nevi zaroki neviyete. Hı, Yani böyle. dibi jiber belki mesela o çirk belki ji- bir şekildeki alaka Dve bebe. çiçirok tedi be çir çir ev vekin hani ki masal tedi be prani ne rastın yani Hmm. tedi bebore tedi dbeje dçrine yani hani ki jwe jwe jivata girti yani ha çir çirok Hmm. çir çirok yani e derava yani e ku إيه hayali خيالي بدنا خون hayali yani خون خيال خود بتون خونو خیال مثلا بحثا بیجن تدی پرانی Dev, kala देवा द्वेज रोवी ओ गुरु Guru कफ्तार ओ नजानम छ dedi o fabrici hani fabrici kurdu ya ucum çiçir okun e, avana nevi pır dedi derevun yani hayalen e, yani lehvatın ani lehvanini le e, beprani mm, lehrema merdini juan o çiçirok diye gut çiçirok icap pekenok yani tabi pekenok Pekenok yani bir de Hı. o şey gelerine tabi. Pekenok'in merdin e merdin tabi elvederim Slavekel sürgüçiyan bakın harema merdin sürgüçi meşhurun yani navdaran جالي او حريما جالي بيكنو كان ده نافدارن يعني Kurtun yani. خورتون گلکی انسانی پاکنجی و آفرینریاوان گلکی وان پیکنو کنا دردخن هوله Ne خو ما مستعزي strane ki vekim işte strane me pekeno kek. İşte bu پیکنو taraf دو دو Ve na beni de pekeno kek. Beceri. Şey mi? دو Strana e, strana dejenroni tu yeme bekin. لی گوداری دکم دوم۔ که Emi hediydi berbe daviye ben بله Levi nabere de e, ma pekeno ke khwastu Aha, دوه امش پرتوکه بخونم Ali يعني اف پرتوک مل حرما مردینه اوجی من بیستو دبیجن روژه که کوچکه یکی دمره یعنی کوچکه یکی دمره خودیه وی جیره گوره که چید که و قادیه وی ده میجی دبیزه و فرمانی ده ده لشکران دبیجه هر وی کسی بین لشکر دارن کوی لب نرن دویجه می تبو کشن هم تنالن خودی کوچک جوان را دویجه هکاون دستوری بدن من کو از هرم دو پیوان جی قادی را ببیجم از ده هر یکی و سل زیری بدم لشکر دویجن دوره دهره با قادی قادی جیره دویجه کرو ما نگونه هکو تو کوچکی خودی ها گورستانی خودی کوچک دویجه قادی من تو زانی کوچکی من پر هجا بو با عقل بو ومن مال وملكي خو حمول لسروي تشكرو وك حمو مال من يوي بو تما كوي بمرا جمرة تشتا قوتو قادي اه وي قابي خوابتو هلا بيجي بيجي چو قوت تزاني قوت هك ازمرم بلا جوي مالين من جسدي بينجي جي قادي رابي جي قادي رابي ويه ماي لقل بلاو بكن قادی هما وی گاوه رابو سر خواه و گوت ناوه رحمتی چه بو خودی کوچک <laughs> گوت ناوه رحمتی چومر بو ناوه کوچک من چومر بو قادی رابو سر خود دستی خواه بکر الفاتحه لسر رحی چومر ee, ev jî pêtenokek ku li aliyê sirgûçî e, sirgûçiya tê gotin lê bi piranî e, pêkenokê sirgûçiyan dişibin pêkenokên behrareş yani Karadeniz behrareş gelek ji ber e, yani hinekî hani mm, ew dilnizmiya wan ew dilpakiya wan ku hinek derdor jî li ser wan bi qas dikerînin دبي يك دبي يك شوي باجر كري خب بريه وكري خب ترينيت بري داي يعني چویل چارچه سو سو که آسو که خو کرن دما آتی لین اری نه کره نه ترینه جا ترین نه سر بالاوی کرد جکره جکره دخیل دوی هی هی کره پیس ما تو چو چو چو ما ترینا خلکی بخور بر یعنی وانا گش در دورا سرگوچیان تی گوتن مثلا ترینا وان جی پر لسر وان بقرفاتی گراندن ku dema ba- pêke dema basa pêkenokên e, sirgûçiyan tê kirin ew trên tê bîra me re divê ji wan trên Navdeng bûne. îca- îcat Belki kirin. rastî jî qewimî yani. Ji ber wekî ew qas. yani tabi rastî wekaya henek bıça wayî qewî ve lê bûyê qerf yani divê wan trên îcat kir yani dunyê de e, yani li wê derê tê gotin ê ewlî trên îcat kirî ewin yani او جی تدی دما کو بو باوریا من یعنی چاو حیاتی هاته دبه گله کسان نه ده هوا پانزده بیست هوا خود دانه هر دو و وکایت ریزه پیوان لسر پی هر دو و بریزه دهرن دبه ترینه یعنی یعنی چی تک صحیح راستیش یعنی چه بوی یعنی دبه ترینه لی چاو چه بوی از دور بیجم ده دبه جو ترینه خوالینه tabi. زارۆک لە پێشین تابی دەوێ خەڵبنگوێ زارۆک خە زارۆک بکەمە خوارێ دەوێت درێن ناسەکنیانی درێن دەریان درێن ناسەکن ئیژە ئەو لەسەر بووان بووی قەت لێ ئەس بەباریا من چاواچێ دەبێت di dawatan gelek tiştê wisa çêdibûn her de her derê çêdibûn rexsê de ha wakayê skeç ha wakayê piyes yani wakayê hmm. şanoyê çêdibin em haqiq şano wakayê şanoyê di dawatan de dilanan ew تدی بری حفت روزان چید و داد پانزه روزان چید و هینی هیجی پرتر چید و تش مشتی وانی جی اف اف پی اس اف سکچ و شانو پر چید یعنی من دیت یعنی گاشن سر لگوندا پر چید انا ev işte ev hünermendi kudurlu taze u teknoloji falan o tedi lehevana çedikin davet evan tıştana onda gundi şano pır çedi bun yani lugunda şano pır çedi bun bir şevji çedi bu bir roji çedi bu def üzerine de khas bخوا yani mesela e, neziki me buji cirane me buji üzerine de khas be şemrak dema ku duçu bero وی او باوی خو او اپی خو له دفه د خصن زرنه د خصن او بشوجي انسان د مالک پر مزن مالک فره کوم دبو او جوار شانو چه دکر تبان تشتانا اف تشی yani با اوی شانو چه بوی له قرفاتی گراندن yani evji çandaki yani tabi bu pekenok pekenok ve usajı galakin yani taybeti devra sürgüçiyan مردینی سرگوچی آنا tabi giş به استوری و گریدای اوجی شارداریا و نویسکار کیمه قزنج کر مامسته فرات دنگیزی بو Em silavê xwe jî jêrê bişînin. Silavê xwe jî jêr dişînin mamoste felatê dengizî bi xwe sir giçî. û bûyê şara serokê şaradariya stewrê. Ew stewrê derdorayê sir giçîn yani kir. Stewrê wektin Alep lê hene gelo? Li navendê ji xwe li navendê serdest Erebin vê dawiyê hinek Kurd çûn Ji gundan lê gundê wê ama ama giş Kurdin çen çen günde araban hene günde Suriyane ya keylvedir. ya günde Kurdanji günde sürgüçyan e gözler dora stevleji mezinin. Yani o mevleji alfan hayı sürgüçya hayı dengiza hayı bana bukha bajarok bun yani. Bajarok bun ana ve o زاگونا باجاره مزن چه بون وانا جهوله را بون گش استوری وهات کریدان جبر ویجی جخوا جارا Belki siyasiye jî yani Ereb li wê de bûn. لوی Gelo سربه Zanebûn wê de vegerêdan. yani ava tişteki politik siyasi ve berfrehin Yani nikaşa tişteki meseleki de rast. لی حتی نه استوری با آوای شارداری کرد نه با آوای سیاسی نه با آوای پارتی حکم لوی داره نکی یعنی ناو ناونداوی لی جبر کو آنها گندان جی تدی گند جی Denk dedin. دنگ دنگی خود دادن جبو شارداری نافچه böyle ki Kürt de praniye, ket praniye yani. Hem li Merdin tedi bajare Merdin jî Belê. bajarê mezin jî kir destê kur ew jî bo ji ber wê yekê yani eger ne kazanç nekin yani. وقتن ما مست از خوازم پروژین وی پیشروژه بپرسم از باورم چیروکین چیروکی که وسا دریجه بود استیت ده مثلا از هی جل بنداوی کتابی مت ده گوتو از سکینین بلا هنکیدن تیرا خو بمیه yani gayni ve çen yani tişteyin ku berdesi ve yani helbet roman بله çirok yani Evet. berhevkari بله والله هنك تشت هنا يعني ن- او چیروکا او چیروکا تو بحث که نه چیروک تنی بو که نامه هم بو بیست و نه حب نامه هبون merivnikari vek roman او yani بناو دبه در كيلو. هنه کی با اوه چیروک هاتی نویساندن yani نبدلمه بو براستی نبدلمه بو مجبر و یکی مسکنان دبه کو دروژه پیش ده درکوی yani nizam ale ana kat işte ku hazır albamın او گرو گشته کو از بچوم من دنویسان دمال پران ده دروژنامه آن ده مدنویسان او نویسارن گوتارن لسر گره یکو گره Hmm. Onam berevkirin gelek çebûne tera pirtûkekê çebûyê sed û pêncî rûpel pirtûkek derdikeve tenê e gerê yani. Mesela ki usa Türkiye'de mi bu ya Yaşar Kemal bu diğer başlanmış. Pırıcı hmm. hoş şey bu yani. Şu hatta şu bu Ahmedeciye Urfa bu bacar bacar usa bahsetkir. Hmm. Çiditiye, çereye, çiçtine. Hem o dönem hem çiçtin tayyip etmenliği bacarı kültür چند هنر تشتی و سمر بر بچاپ بله در ادبیات دنیا دو گلک خیلی ادبیات جی تدی با آوی گوتاران جی پر پرتوکی و ساعتان چاپ کرن به زمان کردی چقدر برای من ویرنگی یعنی برای من ویرنگی پر بکیم تو ای گره یعنی ای گره پر بکیم یا مثلا مینا که چون جزیره جزیره گورستان جزیره برجا بلد benim ne şu konuda Sırf o tarla ser nüvisanın پر هات عجباندن جی و پر یعنی با آمجی پر حوجه تشته و سا کمره بنویسینه یعنی جوره جوره ادبیات ویژه دبی کو مرف پر تنگ نگری یعنی نتنی چیرۆک ڕۆمان چیرۆک و ڕۆمان دەوێ بیرانینجی بێنویساندن دەوێ تشتێک گەڕێ سەرپێهاتی بێنویساندن جەرواندن بێنویساندن سەرپێهاتیەن گەڕێ ینی وانە سەرپێهاتینی ینی وان تشتانە ئەدەبیاتێژی خورد کە دەمۆک و وان تشتانە دەرنەکە بۆ هۆرتێ ئەدەبیات دخەتمە ینی ev لوان تشتا اب پرتوک بخوجی جو جوان دوی کو او جوان گش ویا بنرن یعنی تمی نکارن ام بجن kitebeki bebejav hatta ivari lebineri. Abi aciz be. Le kitabin bir rengi mesela dede haskirin. Jiber ku tu hinki tera xot je haydar dibi beş ekirin deneri. Bu beş beş usa tu be aciz abi. Yani beşin aciz ki hatta hatta ben bizim Rojan Mahan beşekinden koyun yani ser beşeki. Ciber ve ki beşeğin olsa yani kitabın verengi e, zaman ciddi heskirin. Ve milli ve cipir. E, tabi ana Portekiz kom yani tişte kom bastıkın prani televizyona da sinemada e, da televizyona da prani vak tabi o bernamen nuçe bernamen belgeyi کو دهرن گندام و وکای بلگه چه دکن و درد کن یا همان خبات اما نویسکی ایجا نویسکی پرتنن یعنی هوانا دیت باری یعنی تلویزیونی لبا اوای نویسکی گر او حوجه گلک حوجه ایش بل کو وانا چقاس تکنولوژی پیش کویجی چقاس سینما چقاس تلویزیون به پیش کویجی پرتوک ماینده یعنی د آرشیو وادن د مینی یعنی 100 سال 200 سal درباس بجی وقتی مثلا تیاترو ببینه تیاترو بگیر حتی سینما هر چیزی که یعنی ملکاری لی لی ام ببیجن e televizyonan, e, e, e filman bana e, metresiyle ser hey ku vanda bidin. Yani merhemnizan teknoloji yani. Henek je gelek kes e, tişte usa tene de, de internete dehelin. lê tenê di internetê lê ku rojekê hat internet tu bawerî pê ne yani internet internet têk çû yani yan jî ew wenda bû ki ew û dibijî yani gelek tişt wenda lê pirtûk her tim lazim e. yani divê ku di arşîvan de û tew nivîskar pirtûkên wanê divê ku di arşîfa xwe de muheqeq bigirin û her nivîskar baweriya min dikanin pir xweş بیرانینن خو بنویسینن دکانم پر خوش گره جه کوچونه با آوه یعنی سرپهاتی خواه بنویسیم یعنی نه ایلهی ببیجن ادبی بی یعنی وکای چیروکا چیروکا چاندری بی براد بحثا خواه بکی چه هم با آوه قرفی با آوه میزاهی بی با آوه بلگهی بی با آوه گلک تشت گلک سودایا و ویجه رهی دبی که انسان لسر بی بسکنی یعنی بیرانیم پرکه من مثلا بیرانین کردی پرکه یعنی insan li ser bê bisekin yani bîranîn pir kêmin mesela bîranînên kurdî pir kêmin yani Havan tiştanam Ali. Van Ki tiştana min direkt e beni hayî insanı. zêde qedir nabînim. Belki ji wê yekê kêmeşî. yani ew jî Evet. wereyê rast Ez ew jî bawerim were yani tesîravî jî. bana, mm, Hayî. اره ایجار پروژه هنک وانی لبا من هنه مثلا هلبس شي يعني اللي بپرانی دما کو من دست وشانگری کرجیم بپرانی وان تشتانا از فکریم من گوت يعني جبر کو گلک پرتو جبر کو نای فروتن وقت گوت یعنی نای بلاف کردن قرمتا نای گرتن لی حوجه یعنی بجی زانم حوجه حوجه جنویسکاران جویجه رش فوقور چاندر حوجه لیوان تشتانه پرانی مرف نکانی بود چا بکرانا یعنی جی چا وشانخانه یان پشتا خون ند دابرن یعنی ریسکه جی نای خوندن نای فروتن و چما چا بکنه او جی یعنی بلکی مافتار بن وان تشتانا جيم ببراني دخوازن هناك اللي سر بسكنم تشتي قول بام نقت نبل بام بن بخوا هدي ديواني چاب بكم چاب بكم ويا اف ده 15 سال بام و هم دگوها ایرو ها سوی ها ایرو ها سوی ده ما قسمت چه بو یعنی قسمت ایرو اره از هیویدارم هی پرتکیم پر خورد امی مل بنداویه که بنشخوه تێ بنویسینی ئەس باوەردکەم ڕەنگێکێش ئەدەبیاتە کوردیژی توی ژبەر و تارزەکی تەیە شێوازێکی تە هەیە و پێشەرۆژی ئەس بارم بێترژ بێ بەژیراندن و بێتر بێ ناسکردن وەکتنجی ئەس باوەرم هەلبەستێکیان هەلبەستێک توکاری مامۆستەش منە وەختەیە ئەمە گۆدار بکەن naskirin wektin jî ez bawerim helbestek yan helbestek tu karibî mamosteyê ji me re وقت هذا تزاني wextê ye em ê godar bikin یا ji bo guhdarên te yani ji ber ku bernameya te Şer- piranî müzik û falan î- îro belkî me dagir kir îşkal kir na tenê na em ser estağfurullah pirtûkê- <laughs> em ji xwe timî müzik jî nabe gerek em cana Hmm. hin e, tiştên giring jî em li guya waxin ji bo ku ew jî karibin ji xwe re îstîfade bigirin بله یا بزانه به راستی gelek hasretên kurda hene yani gelek hasretên kurda e, e, hene ku bi taybetî nivşê anha yani ev nivşê vê dawiyên gelek hasretê wan hene û nehatine cî û zeft nekirine û gelek hasret di qirika wan de mayê û hîn nedîtinin ji ber wê yekê jî ev e, gelekî dibin nexweşî hem di nava civakê edin. دما کو جوا که جالی سیاسی جالی چاندی دما کو بفر نکوین جوا که خراب کیه با آمن یعنی باوری من جوا یعنی خرابونا کود ناو جوا که ده چید و نباشین کود ناو جوا که چید هنه کیجی دما کو سردستی سرکفتن چه نبی یعنی دما کو سرکفتن چه نبی نخوشید روح جوا که ده چید ابجي هل بستاكو بقين مجبو قدارين ما قدارين تال هنكي حسرتي فلو بيجم گر هاتو لما حسلي بهار گر هاتو هیوین می استور بحسرتا برهمان دناوا مجا بهاوین ده چروسین للوتکین دارستانین ما û gezoyê pelên darên mazî biriqandin di berbangên me yên gewr de ez zanim wê lê bide dilê me bi halanên ji birînên sor û hildayî ez zanim wê qerîna mizginiyê bi medin başokeyên bi bê dilîzin ger hat û li me hesilî bihar û nebatan rehên xwe di nava axa bi dilopên jiyanê avdayî de bi cih kirin û bilind bûn simbilên genimên me ez zanim wê çi kulîlkên xweşik rû bidin li zozanên me yî di nava gihayê şîn û zer de mayî گر هاتو خناوین نیسان سروبر لمه باریان او لسر تعتان حنتاچکین خو چه کرن که زکو موریان چویکان بلیراندنا بلبلین نو بفره کتنه لوریکین خو شیرقیان شعرین خو رنگو رنگو کرن نکل سولین کوین گوزل و خوندن بقبقب هلبستین ما ازانم وی دمه وی بدنین ما بخوینا بهار را برجفن و بهنگفن ج دریاین عشقه چاو لیوین ما گر هاتو û minnetên axayên simbêl vadayî û dîlanên me ji bo evîndaran xelek xelek geriyan li gorepanên me ez zanim wê ken û bişirîn deynin navên xwe qîz û xortên wihatî wê berxik û karik bibanin û sorgulî mezin bibin wê demê û bi kêf holîkên xwe bilîzin zarokên me î li dora argûnên dayikên xwe گر هاتو حلیا برفین سرê agiriyên me î qor bi qor li pey hev bû lehî û xwebera nava best û newal û geliyên me dan û tije kirin kanî avzêm ku rûbarên me pêl bi pêl geriyan çêkirin li ser gol û deryayên dilên cegerxwînên me ger kêf û şahî li dar ket li nava gor û goristanên me î gewre و بچپکان را دستمالین سپی کل کرن مرین ما ازانم وی شر بفتسه دناوا گولا چمبرا حسرین مده و زانم وی مروواهی لیبورینه که درنگ مایی بخوازه جبو آشتیه که درنگ مایی لسر وی آخه ساعت خوش گلک سپاس اذ از بارم نزو دوانی سنده نه بسا ما ببین دوی پرتوکا منی هلبستان پالوته ده تونه یه وای اv nine ez barım nine qandoşki saat xoş mamuste ji bo سپاس hatinate em ê xatir jî bixwazin bi helbesta celadet dotmam xwendina nûdem hezar ما سپاس و بخاطر گهداران جی حتی امرو خانه است که امر خانه است که اسپیر بومده در خکاجانی من ده چل بهار بشکی بینه کرما بدن آمن چل زوستان دیتنه سدان باو با هوزان او بینه بی هجما برف و باران تیره چونه erê otmam keşma ma çeleng tu çûyî hûn çû em di destê diyanî de hûn bin rêkanê mêrên nenas de himbêzê xwe beke ez ji terezin min himbêz bike min mêr pismam û her tiştê xwe maç bike erê dotmam wera xwe de himbêzê pismamê ez ji te re zivistana xwe ya sar û buhareka germ çêkim كتب بنت كل الكحم مرقان الزمان رابط الزيت بردوت بابا ويشكن صلاة قبل صلاة تفرح بدئيب ولا باجان زیرا بوداش بودر لاگه قاسم دانو چلو مان دود مامه حیران ته پسمم وره خود گرمی آدلی دلې منې جوان جوانیا منا کبن د بګرمینه وره دوتمم وره استونه هینا تا استوارم تو جیبه بروش آجیان آمنا روشا وی البام بيا وردوا بما حتی برنامه کدن بمینن Je veux crever la main